ะสวะตตอะระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระ ระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องสอะสมองค์พระสัทธาบารมีที่ันได้นิจราธานะบารีทั้งหลายได้พร้มใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักเกือวันขึ้นไปข้ามเดินเจ็ดตรงกับวันที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยยี่สิบสองวันเสาร์วันนี้ พุทธบริษัทหลายพ้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีจับว่าเป็นบุญญาเทึ่งมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกไปเทศชาติด้สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้พากันมาบำเพ็ญกุศลปจำปักพื่อว่าเป็นการสร้างความดี ลอันใดที่บรรดาแต่พุทธวริษัททั้งหลายทำแล้วย่อมทราบกันดีพกะเช่นกันมาทุกปัญญาสำหรับวันนี้ก็ยังขอเทศเพื่อแก้ความสงสัยเพราะคำว่าเทศแปลว่าแสดงคือแสดงให้มันมาแต่พุทธบริษัทมีความเข้าใจตามความเป็นจริงตามที่เด็กเคยเห็นมามีบรรดาทางพุทธบริษัทชายหญิง บางทีท่านหลายสมาทานโมสดถึงแล้วก็ดี สมาทานถึงแปดแล้วก็ดี ก็บังเอิญมีบุคคลคณะใดคณะหนึ่งเข้ามาดูหลัง คนหลายเหล่านั้นสมาทานถึงห้าได้รัตนาถึงห้าเป็นเหตุบรรดาพระสงฆ์ก็ มาสินห้าที่องค์สมเด็จพระบรมโลกไอเทศเจ้าจันดาสัมมาพระพุทธเจ้า มาเป็นเครื่องสมาทานเคยปาบทมามากกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่เคยสมาทานองโบสถสินแล้วก็ดีสมาทานคุณส่อบแล้วก็ดีรับเป็นแค่จตรสนาคม คือรู้ใงธรรมังสังขังเนรังไวชามิต่อไปในตรงนี้บก็ถือกันว่าเราสมาทานสินสัตว์แล้วสมาทานอุโบสถสินแล้วสมาทานสินห้าไม่ได้การกระทำอย่างนี้จะรู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเหล่านั้นแสดงความไม่เคารพในองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แสดงความไม่เคารพในพระธรรม แสดงความไม่เคารพในพระอริยสงฆ์ทั้งนี้ก็อะไรบางทีท่านหลายอาจจะมีความเคารพ แต่ได้ว่าเพราะอายความรู้เท่าไม่ถึงการขบรรดาทายกผู้เป็นหัวหน้ามักจะแนะนำกันว่าถ้าเราจะมาตางถึงแปดแล้วก็ดี จะมาทานโมสดถึงแล้วก็ดี ขอให้ถึงห้าเวลานี้เราจะรับไปได้ถึงมันจะลดลงไปนี่จะ็นัันว่านรกขุนใหญ่ก็จะเกิดจากหน้าทายกเป็นเหตุเพราะว่าไม่มีความเข้าใจในวัฒนรมศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เห็นมาบ่อยๆก็รู้สึกว่าสลดใจ เป็นความจริงเวลาจะมาทานใจเป็นการศึกษาเรื่องของศีลเท่านั้นหมายความว่าเวลาท่านให้ศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีศีลโมสก็ดี เวลาที่เราว่าตามไม่เป็นการสมาเป็นการศึกษาเรื่องของศีลเพราะการจะพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของทางใจ เราจะรักษาโบสถสูงก็ได้เราจะสรักษาโซศีลใจก็ได้หรือว่าเราตั้งใจรักษาศีงห้าก็ได้การว่าตามไปนั้นคือว่าเป็นการแสดงความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทำถึงก็คนให้บกต้องไป จะได้ขอเตือนบรรดาบรรนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดจำมาให้ดี ว่าการแสดงจริยาอย่างนั้นเป็นการปรามาสในองค์สมเด็จตระจุลศีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างวันนี้เราจะมาทานองค์สดศีลแล้ว ต่อมาในตอนหลังหลังเพลนวันนี้ก็จะมาเจริญพระกรรมฐานกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลกลุ่มใหญ่ก็ได้แก่นักเรียนในเวลาตา ตั้งใจจะมาเจริญมโนยิทธิเพื่อความมั่นใจของตนเพราะว่าต้องสร้างกลุ่มบุคคลพวกนี้ขึ้นเจริญพระธรรมฐานถ้าบังเอิญเราจะมาแสดงร่วมกับเขาถ้าพระให้ถึงห้ารายการเราก็สมาทานได้แล้วการสมาทานเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งและยาการมีสองกันว่าตามไปด้วยความเคารพในการแสดงความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ีลก็คือขาบทหรือว่าธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบไว้การสมาทานตามด้วยความเต็มใจเป็นการศึกษาด้วยความเคารพแสดงว่าจิตใจของเราเราพุทธบริษัทเวลานั้นชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยโดยสามประการ คือมีความเคารพในพระุ้ทเจ้าผู้ประทานี่ขาบทนี้สอาไว้ แต่ตามีสองสิ่งก็คือธรรมะประจำใจสร้างความดีให้เกิดแก่บุคคล ถ้าบุคคลใดคนดีถ้าไม่มีศีลบุคคลประเภทนั้นจะถือว่าเป็นคนดีไม่ได้จะว่าเป็นคนเลวจะเลวในข้อใดข้อหนึ่งก็เลวเลวทั้งหมดทั้งกน งที่ทุกที่ขาบอดที่บกพร่องสามารถจะนำเราไปสู่อบายภูมิได้ดังนั้นถ้าบุคคลใดปฏิบัติในศีลห้าแระกายคนดีปฏิบัติในศีลแปดแระกายคนดีปฏิบัติในวโบสถศีลก็ดีชื่อชื่อว่าเป็นผู้ทรงทำตามหรือองค์สมเด็จพระจินสีกรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากายเขาในพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นพุทธาและสติกรรมฐาน การเคารพในพระธรรมชื่อว่าเป็นธรรมานุสติธรรมฐาน การเคารพในสีงทุกอย่างชื่อว่าเป็นศีลานุสติธรรมฐาน เราวูได้วคนที่นำศีลมาให้สมาทานก็เป็นพระสงฆ์ถ้าเรามีความเคารพในพระสง์ก็ชื่อว่าเป็นสังฆานุสติธรรมฐานไม่ไห้นจะเสียหายตรงไหนถ้าหากว่าเราให้เรารักษาศีลแตดเรื่องบริสุทธิ์ศีล เราถือว่าเราเราเราก็พอเวลาเขาให้สินห้าใหม่เราตั้งใจคิดว่าสินห้ามีกรรกว่าสินของเรางดไว้โดยไม่สมาทานตามนั่นเป็นพื้นเป็นทิฏฐิมานะความถือตัวตัวถือตนส่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นกิเลสอย่างหนักเป็นความทั่วอย่างโส ดังนั้นยิงขอเตือนบรรดาพระพุทธบริษัทหลายโดยส่วนหนา ว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ว่าเขาจะให้สมาทานสินอะไรแล้วก็ว่าตามกันไปเป็นการแสดงความเคารพในองค์สมเด็จพรจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งเป็นการเคารพในว่าทำรมเพราะว่าสีลเป็นว่าทำรมที่องค์สมเด็จะสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอย่างหนึ่ง เป็นการเคารพในสีหถือว่าเป็นศีลานสติกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นการเคารพในใบสงถือว่าเป็นสังฆาุสติกรรมฐานอย่างหนึ่งอย่างนี้ขออันดาพระพุทธบริษัทจำให้ดีแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินี้ฉะนั้นไอ้กิเลสตัวที่เป็นมานะที่ติที่มีในใจก็ขวางจิตบรรดาพระพุทธบริษัททัหลายไม่เข้าถึงกามาวจรสวรรค์ เรื่องไปนิพพานนั้นไม่ต้องพูดกันแค่ตามมาวจรสวรรค์ไปไม่ได้ปนิพพานนั้นก็ไปไม่ได้ต่อไปนี้ไปอามาว่าก็จะขอนำเาเรื่องเราแห่งนิพานสูตรมาเทศพอสมควรเวลา มันเหลือเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีเศษ ก็ว่าเราไปตามเรื่องวันก่อนน้นได้นำเรื่องนิพานสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จากลับแสงเขสู่ทางพระนิพพานแล้วก็เป็นวันอาตมีวันนั้นปรากฏว่าสาวกองค์สำคัญพระองค์สมเด็จพระินาสีบรมศาสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้ามีนางมาพระมหายใจดศพไม่อยู่เจ้าพระองค์สมเด็จพระบรมครูนิพพานแล้วจากปริพาชก โดยปริชายทุกนำดอกจำมาจากสวรรค์มาแสดงให้ดูเรื่องาหารกาศก็รู้ว่าดอกจำบาประเทศนี้ท่านเห็นบ่อยๆวันนี้เมืองมนุษย์มันไม่มีแล้วก็พาบริษัททุกคนไปทำขอขมาโทษแก่องค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำะเมรุมากเพื่อกดว่าในเว ็จพระบรมโลกกันนาตาจันดาสัมมาสัมพุทธเจ้านดวงทรงแสดงปาฏิหาริย์เป็นพิเศษเมื่อเรื่องหายใจศดขึ้นไปขอก็มาโทษแต่องค์สมเด็จพระบรมโลกเทศความจริงเวลานั้นจะรีระศพพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในอยู่ในรางหลบอันไหน แล้วก็หุ้มด้วยผ้าลายสเลีอย่างละห้าร้อยชั้นลงข้างนอกบนดามันและแต่สั์ต่างหลายก็ทำไปด้วยทองคำตั้งใจถวายความดีแด่องค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสนา แต่ขณะที่พระมหากษัตริย์ไปขอเข้ามาโทษในองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนั้นพอถวายวัสการ ก็ปรากฏว่าพระบาททั้งสองขอะองค์สมเด็จพระบิชิสมานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทะลุออกมาทางเรื่องทาย้องมันหิบันจุศพทั้งสองพระบาทพระมหาเจ้าสมก็กราบพปที่พระบาทขององค์สมเด็จพระลมมาโลกกันนาเจ้ันดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอพรมาโทษมาข้าแต่องค์สมเด็จก็พผู้มีพรข้าเจ้าผู้เจริญพระผู้ที่เจ้าข่าทันใดองค์สมเด็จพระจอมใจบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาและข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองหมายความว่าท่านผู้หนึ่งเปะนางพระตากาบิลานีซึ่งเป็นอดีตปัญญาคนหนึ่ง องนี้มีความประสงค์เรื่องการไม่แต่งงานแลตั้งแตเด็กเพราะว่าผู้ใหญ่ฝ่ายเป็นบิดาละมารดาเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ ถือว่าเราคนนี้สิ้นไปจะไม่จับคนใดสองมาแต่งงานกันเมื่อแต่งงานกันแล้ว ท่านก็อยู่กับแม่อำนาจของของมไมจันไม่ได้ร่วมรับกันในฐานะสามีภรรยาปกติ เป็นอันว่าทรงพรมจทรย์มาตลอด ตออเมื่อวิจาลมันดาทั้งสองฝ่ายไปหมดท่านนางสอนก็เลยมาปราบว่าเราทั้งสองเป็นผู้ครองเรือนมีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์ ไม่มีความสุขนั้นเข้ามาหากไอนศพจึงกล่าวกับพระพิตาวลานีผู้เป็นพัญญา ว่าสมบัติที่เป็นบิดาเป็นของบิดามารดาของเจ้าก็ดีสมบัติที่บิดามารดาเรามอบให้เราก็ดี ทั้งหมดนี้ฉันขอยกให้เธอฉันจะบวดเพราะว่าการกองเรือนมันเป็นของลำบากมีแต่ความทุกข์นารพระพิจารวลานียนงกล่าวว่าฉันก็ไม่มองเห็นความสุขในการกองเรือนเม่อนก เมื่อท่านจะบวชฉันก็จะบวชบ้างแต่ความจริงเราสองท่านนี้ไม่เคยทราบว่าองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวบัตแล้วในโลกนึกเอาในใจว่าเราจะรักษาพรหมจรรย์แต่ความจริงจิตของท่านเป็นพรหมจรรย์อยู่แล้วจริยาก็เป็นพรหมจรรย์ฉะนั้นเราสองท่านยังนำสมบัติทั้งหมดมาแบ่งปันให้แก่คนรับใช้และบรรดาคนยากจนสินใจทั้งหลายจนหมดสิ้น ตัวกันยังไงก็ไม่ทราบแต่ก็ช่างเถอะจิตใจมีความปรารถนาว่าผมเป็นของไม่ดีคนมันเสียเสียคนสมัยนั้นเรียกว่าคนโนผมเป็นคนจังไร เป็นคนตายดีลีท่านก็เลยคนผมแล้วก็ห่มผ้ายอมน้ำฝาดเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสีนดาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างนี้เราจะถือว่าบุญเก่าของท่านสนองหรือว่าเทวดาบันดาก็ได้ทั้งสองฝ่าย อันนี้ท่านหลายอาจจะสงสัยว่าทำไมทั้งสองท่านนับตั้งแต่เกิดมาจนทั้งวันนี้ ท่านทั้งสองยังมีความรู้สึกในการมาคุณถ้าเราจะเดากันก็คิดว่าในสมัยก่อนทั้งสองท่านเป็นพระอนาคามี อันนี้ก็ผิ กิดเป็นเทวดาแล้วหราสัุคมก็ดีไม่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องบำเพ็ญบารมีนิพพานในที่นั้น ถ้าเยสันนิฐานกันก็แสดงว่าทั้งสองท่านนี้ในสมัยก่อน ต้องเป็นพระสกิทาคามีเพราะว่าถ้าเป็นพระสกิทาคามีปกติ ก็ยังมีตามมคุณแต่ก็ว่าไม่นักมากในตามมคุณมีความมักน้อยในตามมคุณที่จะถือว่าเป็นพระสีทาคามีแต่ว่าจะผิดไปเจสลายขึ้นไปสวยนี้พูดตรงกับความเป็นจริงว่าท่านนายสองนี้ก่อนจะตายจาก่ายก่อนก็ต้องเป็นโคตรภูยายของพระนาคามีคำว่าโคตรภูยายก็หมายความว่าเป็นสกิทา ำมมีเป็นอัตรา แล้วก็จิตกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอนาคามี แต่มันยังไม่ถึง อยู่ในช่วงระหว่างสกิทาคามีกับอนาคามีฉะนั้นจิตของพระนางสองนี้จึงไม่มีความพอใจในธรรมคุณเมื่อเกิดมาในชาตินี้จึงไม่มีความรู้สึกในเรื่องของกรรมคุณเลยเขาจะเขาแต่งงานไปก็แต่งงานแบบทุกตาแต่งงานกัน เมื่ออาจารย์สองท่านผมผ้าน้ำฝาดเดินเข้าไปในป่ามุ่งหน้าไปโดยเฉพาะตั้งจิตในฐานว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือศาสนาผู้บรรดาในบุคคลหลายหมดทุกมีแต่ความสุขในการเพื่อกิเลสมีและที่ใด ถ้าไว้เจ้าทั้งสองเขาถึงขอพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นตานะ มีคนบวชเขาก็เอาถถอยแล้วก็ปฏิบัติตามความจริงเช่นนั้นแล้วก็เดินไปทั้งสองฝ่ายเมื่อถึงทางสามแยกเดินตามกันไปสอง่ายใหญ่ถึงทางสามแห่งท่านก็มาหายก็ศพที่นิกราพนังพระปิตาบีลานีตัวเราทั้งสองนี้เป็นผู้ทรงกรมจรร์ถ้าจะไปด้วยกันระหว่างเจ้ากับเราเราเป็นผู้ชายนางเป็นผู้หญิง ก็จยดูไม่งามเวลานี้ถึงจะทางสองแง่งแล้วเธอจะย้ายไปจะไปซ้ายหรือไปขวาเรียกทางกันเดิน นางพระเจ้าวิลานีก็บอกว่าขอท่านไปทางขวา เขาจะไปทางซ้ายไปสร้างกำลังใจของฉันก็เลยนการเดินเห็นว่าต้องเป็นพระเทวดาบรรดาหรือสมเด็จพระวิชิตมารลงจากบรรดาทรงพระประสาทไมได้ นางพระเจ้าเวลานีก็ไปสดนะเจ้านาง่ตนเอีขออุปสมบทในนาง่ตนเอีสำหรับพระมหาการศยนี้ก็เดินทางตรงเข้าไปสสดนะกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออุปสมบทกบรรพชาเป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างก็ได้บวชสงความปรารถนา พระมหาได้สอบกล่าวว่าพระเหตุนี้ชื่อว่าองค์สมเด็จพระมหามุนีวริมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีพระมหากรุณาที่คุณแต่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองเป็นแต่กันแรก แล้วก็เป็นการต่อมามาข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองหมดแล้วข้าพระพุทธเจ้าเองได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่ขอถือทูตดวงกวัดติดสามแต่การครบส่วน ป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ในคนรุ่นหลังต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสมาทานจริยาทุนโดยแต่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงนำเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายประมาณห้าร้อยรูปเพื่อเป็นลูกศิษย์เข้าตัวป่า ในกาลีสองนี้ก็ชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่เศษพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งยากที่จะนำทุกสิ่งเข้ามาเปรียบเทียบในพระมหากรุณาธิคุณนี้ต่อมาในข้างหลังถอยหลังไปจากนี้สามเดือนเศษในตอนนั้นองค์สมเด็จพระบ ทุดงสวัสดิ์องค์สมเด็จพระนงสวัสดิ์โตภาได้ทรงเตือนข้าพระพุทธเจ้าว่าสัดจปะดูก่อนกับศพเธอก็แก่แล้วกระถาก็ตกแก่แล้ว น้ำตะบัดนี้เป็นต้นไปเธอจะงดการเธอพุทธองคกวัตเสียอยู่ในธรรมวาสีรับเจตาระคือของที่ถวายจะบรรดาพระพุทธเจ้าทชงหลายที่มีความเดือดใจ แต่ถ้าเราไม่ได้เจ้าก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ได้หวังความดีกับคนเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ต้องการที่เป็นตัวอย่างธรรมดาอนุชนรุ่นหลัง ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายะทรงประชนอยู่ มีสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมครูท่านหนึ่งมีนามว่าพระมหาสัตริย์ถือพระโดยประวัติ เป็นกจริยาอันดับหนึ่งที่ถือว่าเป็นเป็นผู้อยู่อรัญญวาสีฉะนั้นองค์สมเด็จพระมหาองค์มีก็ไม่ทรงขัดแต่ว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคได้มีพระพุทธดีกาว่าตัดกะปัดดูก่อนตัดศพเวลานี้สังฆติของเธอเก่ามากแล้วสำหรับพระ ั้งราติของสถาคตยังใหม่อยู่สมเด็จพระบรมครูทรงประทานข้าสังราติของพระองค์ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าแล้วได้ทรงรับข้าสังราติเก่าของข้าพระเจ้าไปทรงครอง อย่างนี้ก็จะเป็นมหาสมาธิคุณอันประเลยเพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นโทษอย่างหนึ่งที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ อื่นก็ไม่ทรงเอาโทษแต่ข้าพระเจ้าถือว่าพระองค์ทรงโปรดและทรงกระทำการขัดขืนอย่างนั้นเป็นการไม่ดีดังนั้นในวันนี้ข้าพระเจ้าขอประทานอภัยแก่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดลดโทษไปแก่ข้าพระเจ้าดีกว่าข้าพระเจ้าจะถึงวันก็สู่พระบริสิต จเลือกพระมหาได้ตกขอขึ้มาพ่อเดชองค์สมเด็จพระวิชิตามานโดยมาสานดาสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วเงิ่มบาทแต่สองพระองค์สมเด็จพระบาทฑีตเจ้าก็ทรงหายเข้าไปในโลงทองในหิบทองเวลานั้นก็ปรากฏว่าไฟลุกขึ้นเผาสีระดังกาวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไฟเลิกเผาก็ปรากฏว่าผ้าห้าร้อยชิ้นผ้าห้า ยชั้นกับสำลีห้าร้อยชั้นเหลืออย่างไรชั้นหุ้มห่อสรีระพระองคหุ้มห่อพร่าตุพระองคสมเด็จพระบรมโลกนาถเป็นไฟบรรดาลจากเทวดาตอนจริงวันนี้เพื่อจะซ้ำกับวันก่อนจะ่เพื่อความเข้าใจธรรมดาของพุทธบริษัทหลายโดยคนนาจะอธิบายเรื่องพระบาทโทก็เลยมีเวลาแค่สองนาทีเป็นอนุญาตด้วยจริยานี้พระบรรดา ท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาเพื่อมีความทงใจของตนเหลาน้ให้เหมือนกับพระมหากัจจบยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตนิดหนึ่งที่พระมหากัตจมาขอเข้ามาโทษในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทักทวงว่าเธอก็แก อยู่ด้วยกันเถิดจะได้เป็นเพื่อนกันรักเจ้าและเจ้าวดาชาวบ้านอยู่เขามาบูชาแต่พระมหาก้ัตริย์คุณขอความกรุณาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าดูทำนี้ไม่ทำดีเพื่อตัวทำเป็นตัวอย่างจะบรรดาลคนรุ่นหลังพระพุทธเจ้าก็สอนอนุญาตถ้าตามปริยาให้ชาวบ้านเราก็ถือว่าไม่มีโทษเพราะว่าเป็นคนหยาบ ราะว่าถ้ามันเป็นพระอรหันต์แล้วหรือว่าถ้าทำธรรมาจริยาใดที่มีการขัดข้องกับคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแล้วพระอรหันต์ทุกองค์ถือว่ามีโทษนะทั้งทั้งที่ไม่มีโทษทางวินัยไม่มีโทษทางธรรมะก็ถือว่ามีโทษทางจริยาคนยิ่งดีเท่าไรเขาก็อยู่กับมันเขาก็ปรามากที่เขาอยู่ว่าลงโทษตัวมากกว่า ผลขอบรรดาบรรพุทธบริษัททุกท่านที่เริ่มต้นไว้ในวันนี้ ว่าการสมาทานิ่งที่เราเคยเคยมีเห็นมาเป็นปกติ เรารักษาอุโบสิ่งลก็ดีรักษาิ่ลแส่ก็ดี พอเขาให้ิ่งห้าตอนนี้เราก็เลือกนี่แสดงว่าเรามีความความาถในพระราชนารัย ดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพรจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมที่เราทำนี่หนักกว่าพระมหาสัจจมากดังนั้นพระมหาเราสดท่านไปนิพพานได้แต่พวกเราก็ไปสวรรค์ไม่ได้เพราะมีที่ถือมานะดังนั้นขอบรรดาในพุทธบริษัททั้งหลายโดยคนนา นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจงทำใจเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยทั้งสามรายการอย่างแท้จริง คือคุณพระพุทธเจ้าหนึ่งคุณพระธรรมหนึ่งคุณพระอริยสงฆ์หนึ่งห้ทำอันใดบ็นดีที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมตาสันดาสัมมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเราถือว่าถ้อยล้ำนั้นเ้่าคำนั้นเป็นเ้่าคำที่มีความสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นประการการสมาทานศีลเป็นการศึกษา เรารปัญญาที่เราจะรักษาสิ่งสี่ขาบทกำหนดเป็นเรื่องจิตของเราอรบรรดาพระพุทธบริษัททุกท่านว่ามาว่าไปเวลาผ่านไปสามสิบเอ็ดนาที ก็ขอยุติรัชธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดในว่าธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอตั้งสัิยาดิพานอางคนบาสีรัตนใจ มีเราพุทธะัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามรายการขอจงลงบรรดาในแต่บรรดาพระพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพในพระพุทธะัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามรายการในความจริงใจทำนายดีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมุทรและสคนดี และทำใดที่บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินดาสีลงมาศาสนาพรมาพระพุทธเจ้าทรงรูล้วก็ดีขอบรรดาเทางพุทธบริษัททั้งหมดนี้จงบรรลุธรรนั้นในชาติปัจจุบันเกิดเอวังก็มีดุรตาและชนี